Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 17-ն է տարվա 351-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1637 թվականի այսօրը Ճապոնիայի Սիմաբար քաղաքում տեղի ունեցավ քրիստոնյաների ապստամբություն։ 1903 թվականին Ռայթ եղբայրները իրենց պատրաստած թրջող սարքով առաջին անգամ օդ բարձրացան։ 1926 թվականի այսօրը Խորհրդային Միությունում առաջին անգամ մարտահամար անցկացվեց։ 1989 թվականին Fox հեռուստաընկերությամբ առաջին անգամ ցուցադրվեց Սիմփսոններ մուլտֆիլմը։ 1998 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան Իրաքում սկսեցին աղվեսն անապատում ռազմական գործողությունը։ 1920 թվականին Խորթային Հայաստանի հեղկոմի հրամանով Հայաստանի բոլոր մշակութային կրթական հիմնարկները պետականացվում են։ Նույն հրամանով 1920 թվականի հենց այսօրը պետականացվեց Էջմիածնի մատենադարանը։ 1999 թվականի այսօրը Կարիբյան ծովի ափին տեղի ունեցավ ջրհեղեղ, որի հետևանքով Վենեսուելայի Վարգաս նահանգում տարբեր տվյալներով մահացավ 10000-ից 30000 մարդ։ Այսօրը ծնվել են 1770 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր Լյուդվիգ վան Բեթհովենը։ Բեթհովենը դասական երաժշտության մեջ կլասիցիզմի եւ ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանների կարևորագույն գործիչներից է։ Նա համարվում է ամենահայտնի ու ազդեցիկ կոմպոզիտորներից մեկը։ Նրա լավագույն ստեղծագործությունների շարքն ընդգրկում է 9 սիմֆոնիա, 5 դաշնամուրային կոնցերտ, 1 ջութակի կոնցերտ, 32 դաշնամուրային սոնատ, 16 լարային կվարտետ, 1 օպերա, Ֆիդելիո։ Բեթհովենի երաժշտական տաղանդն իհայտ է եկել վաղ հասակից ցանկացած վայրում բնակվելիս ծնված լինելով Բոննում, այնուհետև տեղափոխվելով Քյոլն, հետո Սրբազան հռոմեական կայսրություն, ամենուրեք նա աչքի ընկել իր երաժշտական ունակություններով։ Բեթհովենի առաջին ուսուցիչներն է եղել նրա հայրը Յոհան վան Բեթհովենը եւ կոմպոզիտոր խմբավար Քրիստիան Գոտլոբնեֆը։ 21 տարեկանում կոմպոզիտորը տեղափոխվել է Վիեննա եւ ապրել այնտեղ մինչեւ իր կյանքի վերջը։ Վիեննայում նա կոմպոզիցիայի դասեր է հաճախել ավստրիացի երգահան Յոզեֆ Հայդնի մոտ եւ որոշ ժամանակ անց հասել վիրտուոզ դաշնակահարի ճանաչման։ 20 տարեկանում սկսում է վատանալ կոմպոզիտորի լսողությունը, իսկ կյանքի վերջին տասնամյակում նա գրեթե ամբողջովին խլանում է։ 1811 թվականին թողնում է խմբավարական աշխատանքն ու այլևս չի ներկայանում հանրության առջև։ Սակայն շարունակում է ստեղծագործել։ Իր լավագույն ստեղծագործությունների մեծ մասը Բեթհովենը ստեղծել է կյանքի վերջին 15 տարիներին։ Մահացել է Վիեննայում Լարթի հիվանդությունից։ Նրա շիրիմը գտնվում է այնտեղ, իսկ տուն թանգարանը Բոննում։ 1778 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլացի քիմիկոս եւ ֆիզիկոս Հենֆրի Դևին։ 1887 թվականին չեխնկարիչ եւ գրող Յոզեֆ Լադան, 1922 թվականին հայ դերասանուհի Խորթայն Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Մելինե Համամջյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 17-ն է, տարվա ավարտին մնաց 14 օր։